soy Carlos con el micrófono de Kies. Canto como un santo. Po, po, po. Con siete años hago caños. Mi hermana se enana como una manzana, con una cara sana. <laughs> La bruja es vieja. <laughs> ¡Escucha esto, flipao! La ciudad tiene libertad para decir la verdad. Siempre tengo cero de dinero. El perro ladra como una cabra macabra y meto golpe chicle. Soy el mejor en Nueva York, la ciudad mayor. Me como un bocadillo de mozzarella y roquefort con mortadela y jamón york. Ando por Andorra. a Amina camina por la mina. Hace un año vi un extraño. Quina sorpresa. Ahora es la hora de comer moras. Esa niña redonda como una rotonda porque come el triple chicle. hace pis comiendo un petrichuri y jugando al parchís en París. Ven conmigo, amigo. ¿Qué haces? Lo que tú no haces. Me quiero pedito de deshaces con gas. Y saca mocos como cocos. El cojo no tiene ojo, presto y resto esto. Vicente culo caliente mata a la gente con detergente y también con aguardiente. ¡Wow! ¡Pop, pop, po Carlos y Verso, mis amigos me acompañan por